Kazivanje o Zekerijavu i Jahjavu a.s. Zekerija a.s. je sin Dana, jednog od daljnih potomaka Davuda a.s. Allah uzvišen je naredio svome posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu ve sellem da svijetu ispriča kako je on Zekrijavu alihi selam podario muško dijete. Iako je bio ronuli starac, a žena mu, pored toga što je bila stara, bila je dugo i nerotkinje. To zbog toga da niko ne bi očajavao i gubio nadu Allahovu, Đelešanovu milost i dobrotu. U vremenu Zakarija, alihi selam, živio je Imran, po čijoj porodici je nazvana jedna sura u Kur'anu. Kada je Hana, Imranova žena, odnijela Merijemu u hram, predala je vjernicima koji su tamo klanjali. Izraelčani su se utrkivali u tome ko će je uzeti i o njoj se brinuti. Zakarija a.s. je htio da je zadrži kod sebe, jer joj je njegova žena bila tetka po majici. Međutim, ostali nisu na to pristali, nego su zatražili da se baci kocka. Navodi se da su svi označili svoja pera i da su ih odnijeli na jedno mjesto i ostavili, a onda rekli jednom malodobnom dječaku da ode i donese samo jedno. Dječak je donio Zakirijao alihisalam pero. Zakirija alihisalam je bio i najpreći da se o njoj brine. Uzvišeni Allah kaže To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kada su pera svoje od trske pobacali, da bi vidjeli koji će se od njih omerijem i brinuti. I ti nisi bio među njima kad su se prepirali. Zakrija alihi selam joj je u hramu odredio posebno mjesto, gdje je boravila i bade.